Բանակ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։ Եթերում բանակ հաղորդաշարն է։ Խոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել։ Անցնող շաբաթվա իրադրությունը Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտությունների շփման գծում։ Կրակային պատրաստության պարապմունքներ ուղղված ապագա հայրենաց պաշտպանի ռազմական գիտելիքների յուրացմանը։ Ռազմականացված հնգամարտի մրցումներ հանրակրթական դպրոցների 8-ից 9-րդ դասարանցի պատանիների հավաքական թիմերի ներգրաման։ Հուշ ցերեկույթ 2020 թվականի Արցախյան պատերազմի նվիրյալ հայրենիներից մեկի Գենադի Ասկարյանի անմար հիշատակին։ Ռուսական խաղապահ զորակազմը շարունակում է առաջադրված առաքելության կատարումը Արցախում։ Հաղթական գեներալը Նվեր Սաֆարյանի կյանքն ու գործունեությունը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Իրադրությունն անցնող շաբաթվա ընթացքում։ Անցնող շաբաթ իրադրությունը Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտությունների շփման գծի առանձին հատվածներում ադրբեջանական կողմից ձեռնարկված ագրեսիվ գործողությունների հետևանքով լարված էր ու ճշնամական։ Նախ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության կողմից տարածված լուրը, համաձայն որի հոկտեմբերի 13-ին ժամը 14:00-ի սահմաններում պաշտպանության բանակի ուժերը Իբր կրակ են բացել ոչ ռազմական բեռներ տեղափոխող ավտոշարասյունը ուղեկցող ադրբեջանական ռազմական ոստիկանության ավտոմեքենայի վրա եւ վնասեն այն լրիվությամբ ապատեղեկատվությունը եւ նպատակ է հետապնդում ոչ միայն արհեստական լարվածություն ստեղծել տարածաշրջանում, այլև ստվել ռուսական խաղապահ հարակելության նշանակությունը։ Հոկտեմբերի 14-ին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հերթական ապատեղեկատվությունն է տարածել առայն, որի փր ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումների կողմից հայտնաբերվել, որ գրավել է հետախուզական թռիչքներ իրականացնող եւ պաշտպանության պաշտպանության բանակին պատկանող անօթաչու թռչող սարք։ Պաշտպանության բանակը պաշտոնապես հայտարարել է, որ նշվածը ապատեղեկատվություն է եւ որևէ առնչություն չունի իրականության հետ։ Այնուհետև Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության կողմից տարածվեց հերթական տեղեկատվությունը, Համաձայն որի իբր հոկտեմբերի 14-ին ժամը 18:15-ի սահմաններում Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների կողմից արձակված քարակոցի զոհվել է Ադրբեջանի զինված ուժերի զինծառայող։ Արցախի հանրապետության արևելյան հատվածում նշված ժամանակահատվածում Պաշտպանության բանակի դիրքապահ ուժերի կողմից լսվել են թեժ վիճաբանության ու ծեսկրտուքի ձայներ, որոնց հաջորդել են քարակոցներ։ Նույն օրը երեկոյան ադրբեջանական զինված ուժերը կրակ են բացել Արցախի հանրապետության արևելյան սահմանագոտում տեղակայված Պաշտպանության բանակի մարտական հենակետի ուղությամբ ինչի արդյունքում հրազենային վիրավորում է ստացել 6 զինծառայող։ Միջադեպի մասին անհապաղ տեղեկացվել է Արցախում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորակազմի հրամանատարությունը։ Սամանային գոտում տեղի ունեցած միջադեպերից հետո օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը այս պահին հանգիստ է։ Շփման գուցում հրադադարի ռեժիմը խախտելու հետևանքով հայկական կողմից զոհեր, իլքային ու տարածքային կորուստներ չկան։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հոկտեմբերի 15-ին հայտնեց, որ ժամը 9:00-ի սահմաններում Ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել Արցախի հյուսիսարևելյան ուղությամբ տեղակայված Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանման սանիտարական մեքենայի ուղությամբ։ Հայկական կողմից բուժածներ չկան։ Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ շարունակում է հավատարիմ մնալ հրադադարի ռեժիմի պահպանմանը եւ կոչ է անում ադրբեջանական կողմին նույնպես ձեռն պահմանալ իրադրությունն ապակայնացնող գործողություններից։ Ասված է հաղորդագրության մեջ։ Պաշտպանության բանակի հրամանատարությունը Արցախի հանրապետության իշխանությունների հետ համակարգված աշխատանքներ է տանում ռուսական խաղապազորակազմի հրամանատարության հետ։ Ուղղված իրավիճակի հետագալից կաթափմանը։ Պարապմունքներ ուղղված ապագա հայրենաց պաշտպաններին Արցախի հանրապետությանը սպառնացող մարտահրավերներին դիմակայելու գործընթացում կարևորելու մտաղ սերնդի ռազմային այս իրական դաստիարակությունը Արցախի կրթօջախներում հաճախ են կազմակերպվում տեսական ու գործնական միջոցառումներ, որոնք ուղղված են ապագա հերենաց պաշտպանների ռազմական գիտելիքների յուրացմանը։ Այդ նպատակների հետ ապնդում նաև ասպարեզ հրաձգարանում օրերս կազմակերպված քարակային պատրաստության պարապմունքը, որին մասնակցում էին հանրակրթական դպրոցների 10-ից 12-րդ դասարանցիներից կազմված հավաքական թիմերը։ Լսենք Արցախի հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության ներկայացուցիչ Դավիթ Օհանջանյանին։ Նախաձորակաչային պատրաստության բաժնի աշխատանքային պլանի համաձայն նախատեսված է ուսումնական հաստատությունների 10-ից 12 դասարանների աշակերտների միջև անցկացնել ԱԿ 74 ինքնաձիգից հրաձգության մրցումներ։ Այստեղ մասնակցող թիմերը շրջանային փուլերում գրավել են համապատասխանաբար առաջի տեղերը եւ իրավունք են ձեռք բերել մասնակցելու հանրապետական մրցումներին։ Նշեմ, որ թիմերը բավականին լավ են պատրաստված, երևում է նրանց բարվռուն աչքերից։ Այժմ մենք կստուգենք նրանց գիտելիքները, հմտությունները, ունակությունները եւ իհարկե ցուցաբերած արդյունքները, որի արդյունքներով խրախուսվեն կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության եւ պաշտպանության նախարարության մրցանակներով եւ պատվոգրերով։ Նպատակը հետապնդում աշակերտներին նախապատրաստի զինվորական պատրաստությանը Կրակային պատրաստությանը ներգրաված թիմերի ազնագազմերը ոչ միայն գոհունակությամբ էին մասնակցում ինքնաձիգից կրակելու վարժանքներին, որը բավականին հետաքրքիր է երիտասարդների համար, այլև գիտակցում էին նման գիտելիքների ձեռքբերման կարևորությունը մեր երկրի արժել ծառացած մարտահրավերներին դիմագրավելու համար։ Մարտունու թիմը ներկայացնող Արամայի Սովսեփյանն ու Ասկերյանի թիմի ներկայացուցիչ Արսեն Եղյանը հենց այս հանգամանքից ելնելով են կարևորում անցկացող նմանատիպ միջոցառումները։ Ըստ ինձ սա շատ անհրաժեշտ բնա, որ տարին մի քանի անգամ կազմակերպին թեկուզ ռայոններում, թեկուզ հանրապետական մրցում չինի, բայց ռայոններում հնարավորություն ունի տարին մի քանի անգամ երկինին ու բանակինելուց կային կրակինլի անտեղյակ չքինին ու ոչ բանակինելը 2-3 հատ գոնե քինին հենք պատոնելա կրակին։ Որպես ապագազին, որ դե բանակում վերքյանք դե արդեն ծանոթ ենք ինքն զենքին, կրելու ենք, ֆտագործինք զենքում ցարակավիա։ Արցվիկների մասնակցալում Ասկյանա թիմը գրավել առաջին տեղը, դեսել ջոկի համատարումիլ այլ։ Դա դե հələ նոր կրակատի գիտնություն, բայց մտածում եմ լավ անա։ Էլի 25 առաջ տեղ ենք գրավել։ Հավելենք, որ մրցումների ավարտին հանրակրթական դպրոցների մրցանակային տեղեր զբաղեցրած հավաքական թիմերն ու լավագույն արդյունքներ ցուցաբերած պատանիները ապարգևատրվել են պատվոգրերով ու թանկարժեք նվերներով։ Մրցումներ ռազմականացված հնգամարտից։ Հանրակրթական դպրոցներում պատարիների ֆիզիկական ունակությունները կատարելագործելու եւ ապագա հերենաց պաշտպանների մոտ անհրաժեշտ որակներ ձևավորելու համար բարբերաբար կազմակերպում են տարբեր բնույթի մարզական միջոցառումներ։ Վերոնշյալ նպատակներ հետապնդում հոկտեմբերի 13-ից 15-ը ռազմականացված հնգամարտից կազմակերպված մրցումները, որին մասնակցում են 8-ից 9-րդ դասարանցիները։ Ասենք Արցախի Հանրապետության քրթության գիտության մշակույթի և սպորտի նախարարության ներկայացուցիչ Արմեն Պետրոսյանին։ Այս պայն իրականացվում է հանրակրթական դպրոցների աշակերտների պատանիների տարին միջև ռազմականացված հնգամարտի առաջնությունում, որին մասնակցում են թե մայրաքաղաքի, թե շրջանների դպրոցականները, նպատակը ռազմահայնասիրական դաստիարակություն, դաստիարակելնարանց մեջ սեր դեպի զինվորական ծառայությունը, ինչպես նաև ի հայտ բերել ֆիզիկապես ավելի պատրաստված աշակերտներին։ Միջոցառումը իրանից ներկայացնում է ռազմական տիպի միջոցառում, որտեղ ամենամեծ ուշադրությունը դրվում է ռազմակիրարական որակների վրա։ Միջոցառման ժամանակ անց են կացվում այնպիսի վարժություններ, ինչպիսինք են ավտոմատի ոչ լրիվ քանդում հավաքումը, պահեստատուփ լիսկավորումը եւ լիսկաթափումը, հրաձգություն օթամղի չրացանից, ինչպես նաեւ ֆիզիկական վարժություններից, այդտեղ նռնակին հետում թե հեռավորության վրա, թե դիպիկության վրա եւ վասկ 1 կիլոմետր եւ ուժային վարժություններից ձգումներ պտտաձողի վրա եւ պտտաձողի վրա հենում ուժով վարժությունը։ Ընդհանուր միավորները կհաշվարկվեն եւ առավել աչքին գնաց աշակերտները թե անհատական եւ թե թիմային կարգով կպարգևատրվեն եւ նախարարության եւ պաշտպանության բանակի կողմից։ Մրցումների մասնակցող պատանիների վստահեցմամբ նման միջոցառումները տարեստարի ավելի են բարձրացնում մասնակիցների ֆիզիկական ունակություններն ու ակտիվության ցուցանիշները ինչը նշանակում է, որ նման ձևաչափով մրցումներն արդարացված են ու պահանջված։ Լսենք մրցումների մասնակցող Էդգար Գաբրիելյանին եւ Ավետիկ Ալեքսանյանին։ Ներկայացնում Մարտոն Շրջանի սոցջուղը մասնակցում է ռազմանաճանցած մրցումներին, Մարտոն Շրջանում զբաղեցել երկրորդ տեղ եւ հասել են Սեփանտեր։ Ֆիզիկական ուժ, էներգիա, նորոգ լավ դրսևորիտ մեզ բանակում։ Այս միջոցառումները նվիրած ես ուրախությամբ ու պետք է կելական ամեն վարքյան հատկապես այդ հրաձգությամբ ենին վախտը բանակումը, սաղել իրանց ուզի լավ բնավը ու ուրախությամբ։ Թիմային եւ անհատական պայքարում առաջին պատվավոր տեղը գրաված թիմի զինղեկ Արմեն Սողոմոնյանը իր հերթին կարևորելով սպորտի դերը առողջ ապրելակերպի ապահովման գործում հաջողության հասնելու համար կարևորեց ինչպես տղաների պատրաստակամությունը, այնպես էլ անընդհատ իրականացող նպատակային աշխատանքը։ Երեխաների ընտրությունը կատարվել է համապատասխան իրենց ողակների, առաջին հերթին ընտրել ենք լավ մարզիկների, որոնք ունեն բարձր ցուցանիշներ, ձգումից, վազքից 1000 մետր, 100 մետր վազքից եւ համապատասխան կարգով իրականացրել ենք աշխատանքներ, որ այդ բոլոր թիմային կազմում կարողանանք բարձր ցուցանիշներ նվաճել։ Պատրաստվել ենք ամբողջ տարվա ընթացքում երեխաներին 7-րդ 8-րդ դասարանների ընթացքում, որ կարողանանք թիմը ճիշտ ընտրել, ճիշտ ընտրել թիմը հասկանալի է այն առումով, որ մենք պետք է ոչ միայն բարձր, այլ գերբարձր ցուցանիշներ ցուցաբերենք, թե հարաձգությունում, թե վասկողիների ընթացքում։ Երեխաները հաճախել են պարապմունքների մեծ սիրով եւ դրանում ես նկատել եմ իրենց ամառությունը, փոփունությունը, Նշեցնենք, որ թիմային ու անհատական պայքարում մրցանակային տեղեր զբաղեցրած թիմերն ու մարզիկները կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի ու պաշտպանության նախարարությունների կողմից ապահովատրվեցին պատվոգրերով ու թանկարժեք նվերներով։ Հույս ցերեկույթ։ Ստեփանակերտի Խաչատուր Աբովյանի անվան փողոցում օրերս տեղի ունեցել Արցախյան 44-օրյա պատերազմի նվիրյալ հայրենիներից մեկի Գենադի Բենյամինի Ասկարյանի մահվան տարելիցին նվիրված հույս ցերեկույթ, որտեղ բացվել է նաև երեսի հիշատակը հավերժացնող ուշախ բյուրնող Աշխար Հուշարձանը։ Այն ընտանիքի կողմից տեղադրվել է Գենադի Ասկարյանի տան հարևանությամբ, իր ընկերների ու հարազատների աջակցությամբ։ Միջոցառմանը ներկային հերոսի հարազատները, ծառայակից ու մարտական ընկերները։ Ծնվել է 1984 թվականի մայիսի 29-ին Ստեփանակերտ քաղաքում։ Ավարտելով ծննդավայրի Աշոտ Ղուլյանի անվան համար երկու դպրոցը 2002 թվականին զորակոչվել է Պաշտպանության բանակի շարքերը։ Այնուհետև երկար տարիներ որպես ցակրավոր աշխատել է Hello Trust ընկերությունում։ Իսկ 2017 թվականից որպես պայմանագրային զինծառայող կրկին համալրել է Պաշտպանության բանակի շարքերը։ Մասնակցել է ապրիլյան քարորիա պատերազմին։ Երբ սկսվեց Արցախյան 44-օրյա պատերազմը պայմանագրային ջոկի հրամանատարը ենթականների հետ կրկին լծվեց հայերենիքի պաշտպանության սուրբ գործին։ Մարտական գործողությունների ողջ ընթացքում Գենադի մշտապես աչքի ընկել իր ինկերեսիությամբ, անսահման նվիրվածությամբ ու խիզախությամբ։ Ընտանիքում Գենադին 4 զավակներից երրորդն է։ Նա սիրում էր մարզական կյանքը, առանձնապես ֆուտբոլը։ Հիմա հերիքի սիրելի մարզաձևով զբաղվում է որդին՝ Արթուրը։ Մեծ հաջողություններ գրանցելով Լեռնային Արցախ ֆուտբոլային ակումբի կազմում։ Գերադիի մասին հիշողությունները շատ են, որոստի ցավը մեծ։ Նա բոլորի հիշողության մեջ մնացել է որպես բարի ու հայրենասեր, նվիրյալ զինվորական ու պարզապես լավ ընկեր։ Ոստի նմանատիպ միջոցառումները փոքր ինչ մեղում են ընկերների ու հարազատների վիշտը։ Հայրենիքի մատուցած ծառայության եւ ազնական խիզախության համար Գենադի Բենյամինի Ասկարյանը Արցախի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով ապարգևատրվել է արիության համար եւ մարտական ծառայություն մեդալներով։ Ռուս խաղապահների առաքելությունը շարունակվում է։ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղապահ զորախմբի զինծառայողները 27 դիտակետերում համալիրվաժանք են անցկացրել։ Մարզման ընթացքում մշակվել են հնարավոր խախտումների կանխման, ծադրիչ գործողությունների եւ դիտակետի վրա հարձակումը հետմղելու գործողություններ։ Հենակետերի պաշտպանությունն ուժեղացնելու համար գործի են դրվել BT-82000 զրահափոխադրիչների հերթապաստորաբաժանումները։ Վարժանքին մասնակցել են նաև ռուս խաղապահ զորակազմի ականանետային հաշվարկները։ Հրետանավորներն աշխատել են քրակային դիրքերի գրավման, նշված թիրախներին կոորդինատներով զենքեր ուղղորդելու, ինչպես նաև թիրախների հետազոտման ու քրակային դիրքերի փոփոխման մարտավարական նորմատիվները։ Դիրքի ազնակազմի հետ օր ու գիշեր կանանավոր կերպով մարտական պատրաստության վարժանքներ են անցկացվում։ Մշակվել են տարբեր սցենարներ, ինչը ազնակազմին թույլ է տալիս ոչ ստանդարտ իրավիճակներ առաջանալու դեպքում հմտորեն գործել։ Մարտական պատրաստության վարժանքներ անցկացնելիս մեծակա բնակավայրերի բնակիչները վստահությամբ եւ ըմբռնումով են վերաբերում մեզ։ Վարժանքների կազմակերպման ժամանակ ոչ մի խնդիր ու արժ չի առաջանում, ասել է ռուսական խաղապահ զորակազմի ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Դրագունը։ Հաղթանակի գեներալը հայտնի Քոչարին, որ ապրել են հայկական Թամանյան դիվիզիայի մարտիկները Ռեքսթագի պատերի մոտ 1945 թվականի մայիսի հաղթական օրը, գրվել է պատմության էջերում։ Իսկ հաղթողների պարն առաջինը սկսել է դիվիզիայի հրամանատար գեներալ-մայոր Նվեր Սաֆարյանը։ Ծնվել է 1907 թվականի հոկտեմբերի 23-ին Վանի նահանգի Արջեշ քաղաքում։ 8 տարեկան նվերը ցեղասպանության մսաղացի մեջ է ընկել դեր հայրենի քաղաքում, որը գտնվում է Վանա լճի հյուսիսային ափին։ Թուրքերը հորը սպանել են նույն 1915 թվականին։ Մայրն ինչ որ հրաշքով հասել է Էջմիածին, բայց շուտով մահացել է ցաներ հիվանդության պատճառով։ Նվերը հայտնվել է Օշականի որփանոցում, ստիպված է եղել ճորտություն անել հարուստ տերերի մոտ։ Իսկ երբ դարձել է 16 տարեկան, բոլորի պես հասկացել է, որ պետք է կյանք կառուցել եւ անհրաժեշտ միջոցներ է ձեռնարկել։ Նվերը Երևանում ընդունվել է ռազմական դպրոց, իսկ 4 տարի անց նրան լավագույն աշակերտներից մեկին ուղարկել է Մոսկվա, Ֆրունզեի անվան ռազմական ակադեմիա։ Այսպես է սկսվել կադրային սպայի կարիերան, որի վիճակվել է անցնել դժողքի բոլոր շրջաններով։ Սաֆարյանը մեծ հայերենական պատերազմը դիմավորել է Արեմետյան Ուկրաինայում, Իվանովո Ֆրանկովի ամարզում։ Առաջին օրվանից իր գնդի հետ ընկնելով թեժմարտի մեջ։ Օգոստոսի սկզբին նա գերի է ընկել, բայց նրան չեն հասցրել ձևակերպել որպես ռազմագերի եւ ուղարկել համակենտրոնացման ճամփա։ Սաֆարյանի բախտը բերել է։ Մի քանի օրից նրան եւ մյուս գերիներին ազատ են արձակել։ Ամենայն հավանականությամբ ֆորթային զորքերի հազվադեպ հակագրողներից մեկի արդյունքում այնուհետև եղել են մարտեր Ուկրաինայի, Կովկասի եւ Ղրիմի համար, Հայաստանի ազատագրումը եւ խորհրդային զորքերը վերջապես մտել են Գերմանիա։ Այդ ժամանակ Նվեր Սաֆարյանն արդեն գեներալ-մայոր է եղել եւ 89-րդ Թամանյան հրաձգային դիվիզիայի հրամանատար լինել մեծ պատիվ եւ պատասխանատվություն է եղել։ Սաֆարյանի հրամանատարության տակ կրված զինվորները հիշում են նրան որպես սառնարյուն հրամանատար, որը ոչ մի իրավիճակում չի կորցրել գլուխը։ Միայն ամենադժվար եւ վտանգավոր պահերին են նա ցույց տվել հոգեբանական լարվածությունը, երբ սկսել է հայերեն հրամաններ տալ։ Իսկ ամեն ինչ սկսվել է, երբ գնդապետ Վասիլյանը, որը եղել է 89-րդ դիվիզիայի հրամանատարը, հերոսաբար զոհվել է եւ Սաֆարյանին անսպասելիորեն կանչել են շտաբ։ Գեներալ գնդապետ Մասլեն Նիկովն ամեն ինչ ասել է կարճ, հստակ եւ առարկություններ չհանդուրժող տոնով։ Ընկեր Սաֆարյան, ձեզ նշանակել են 89-րդ հայկական հրետանային դիվիզիայի հրամանատար տեղեկացրել է նա։ 1945 թվականին 89-րդ դիվիզիան արդեն պաշտոնապես կոչվել էր հայկական Թամանյան երրակի իշխանշանակիր դիվիզիա։ Այն դարձել է ազգային խմբավորումներից միակը, որը մասնակցել է Բեռլինի գրոհին։ Դիվիզիային հատուկ կարևորության առաջադրանք է տրվել։ Կոտրել գերմանական ուժեղացված կայազորի դիմադրությունը, որն ամրապնդվել էր Բեռլինի Հումբոլթային շրջանում։ Կայազորը ջախջախվել է, իսկ դիվիզիան ապարգևատրվել Կուտուզովի երկրորդ աստիճանի իշխանշանով։ Բերլինում էլ այն ավարտել է 3 սարսափելի տարի տևացի երկար ուղին։ Այդ հաղթական բերլինյան օրից պահպանվել է մի ժամանակագրություն՝ աղոտ ու հապճեպ նկարված, երբ ռազմական թղթակիցները ուրախությունից իրենց կորցրած միանգամից ցանկանում էին ամեն ինչ նկարել։ Դրանցից մեկում զինվորները հայկական քոչարի են ապարում ռայստագի պատերի մոտ։ Նրանք Թամանյան դիվիզիայի զինվորներն են, իսկ կազմակերպիչը, ինչպես վկայում են ականատեսները, եղել է գեներալ-մայոր Նվել Սաֆարյանը։ Պատմությունը չի պահպանել նրա անունը, ով առաջին անգամ Սաֆարյանին հաղթանակի գեներալ է կոչել։ Գուցե եղել է մարտական ընկերը կամ ռազմական թղթակիցը, տպավորված այն վճռական վստահությամբ, որով դիվիզիան Սաֆարյանի հրամանատարությամբ հասել է Գերմանիա։